بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalus sunna wal jama'a na garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi a jihar katsina a najeriya don gabatar da darasi a cikin littafin muwadda littafin na maliku ibn anasin a rahimahullahu ta'ala ba don komai ba sai don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci yau muna litinin shashin daga watan sha'aban shekara ta dubu da hudu da arba'in da biyar bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya eto idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen hadisi na 411 da aka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon hadisi na 412 a farkon babi na 24 a cikin kitabu kasir salati fi safri wannan babi imamu malik ya ce babu jami'i sala wannan babi shi kuma babi ne wanda zai yi magana akan sallah gaba daya ba tare da keɓe wani ɓangare na sallah don a fitar da hukunce-hukunce ba mana babi ne na gama gari wanda ya shafi sallah gaba dayanta ko ina za a iya tabawa a cikin sallah ba keɓe ba an ce za a yi magana akan sallar roƙon ruwa misali ko sallar idi ko za a yi magana a kan karatu a cikin sallah kunga wanda da an keɓe wani ɓangare daga cikin ɓangarorin sallah to amma shi wannan gaba ɗaya zai magana a kan abin da ya shafi sallah za a iya taɓo nan a taɓo can a taɓo can shi ne ma'anar babu jami'in sala da haka za mu ji hadisan suna magana ne a kan sallah amma ba lalle su taru a kan wani ɓangare daga cikin ɓangarorin sallah ba kala ubaidullah ibn yahya rahimahullahu ta'ala haddafani yahya an malikin an amir ibn abdullahi Ibin zubair an amru ibn sulaimin azuraki ana abi katadal ansari ana rasulullahi sallallahu alaihi kana yusalli wa huwa hamilun umamata binta zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wali abin asi ibn rabi'a ibn abdishams fa'iza sajada wa ba'aha wa'iza kama hamalaha imamu malik ya karɓi wannan hadisin daga amir ibn abdullah ibn zubair shi kuma ya karbo daga amru ibn sulaimin az ana bi qatada al-ansari shi kuma ya karbo daga abu qatada al-ansari al-haris wa yuqalu amru aw nu'man ibn rabi shine al-haris ibn rabi ko kuma amru ibn rabi ko nu'man ibn rabi malamai sun yi sabani kan sunansa na asali al'ansari wanda mutunan madina ne sahabiyun shahir sahabi ne sananne a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam abu kata da yake cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi a kanar yusalli wa huwa hamilun umama manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah wa huwa hamilun umama yana ɗauke da umamatu bintu zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da umama biyar zainab ita kuma zainab biyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan jikar manzan allah ce wale abin asi ita kuma zainab sun haifi umama ne da mai gidanta shi ne abul'asi ibn rabi'a ibn abdishams shi ne mijinta shi ne baban umama ɗin mun fahimta ita umama ɗin kamar yadda muka ji diyar zainab ce diyar zainab ce zainab kuma tana cikin 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wasallam mata wasu malaman tarihi suna cewa ita ce babbar ɗiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita zainab ne a cikin yayansa mata ita ce babba to akwai mai gidanta abul asi ibn rabi'a ibn abdishams sai Allah ya ce ya ba su haihuwar ya mace sai aka sa suna umama da aka ji kanyar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallam ita wannan yarinya umama an ce bayan rasuwar fadima biyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai na aliyu ya aure ta waɗansu malaman tarihin ma suna cewa ita fadima ita ta yi wasiya cewa in ta rasu aliyu ya aure ta da aka sai na aliyu ya aure ta amma an ce ba su haihu ba da aka ba su da yaya to a lokacin tana yarinya karama sai abu kata da yake ba mu labarin cewa wata rana manzon Allah ya musu sallah yana dauke da wannan yarinya umama fa'iza sajada idan zai tafi sujjada ha sai ya zaunar da ita a gefensa wa'iza kama idan kuma zai miƙe sai ya ɗauke ta hamala ha sai ya ɗauke ta mun gani kenan idan yana tsaye yana rike da ita idan ya ruku ma yana rike da ita idan ya dago daga ruku zai tafi sujjara sai ya aje ta ya zaunar da ita sai ya je ya sujjara ya dago daga sujjara ya sake komawa to idan zai miƙe kuma sai ya ɗauke ta sai ya miƙe da ita haka ya dinga yi har ya ƙara sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimta to wannan hadisi malamai suna fitar da hukunce-hukunce da yawa a cikinsa na fikihu daga ciki wannan hadisin yana nuna aiki da ba za a kira shi aiki mai yawa ba to wannan aikin baya lalata sallah domin ka ganin ɗaukar ta da ajiyarta ta da manzan Allah yake yi aiki ne kuma baya cikin aikin sallah wajen aikin sallah yake shigowa aka da shi to amma aikin irin wannan baya lalata sallah domin da yana lalata sallah da manzan Allah bai yi ba da haka duk aikin da ya zama aiki ɗan karami ne ko kaɗan ne a cikin sallah to wannan aikin bai lalata sallah sai idan ya yi yawa ne idan aikin ya yi yawa to wannan sai ya lalata sallah mun fahimta wannan yana daga cikin abin da wannan hadisin yake karantar da mu akwai masu cewa wai wannan sallar na ce shi ya yasa manzon Allah ya haka idan a sallar farilla ne bai halatta irin wannan aikin wannan maganar tana da rauni abu ta al-ansari bai nuna mana cewa sallar nafila ba ce ko manzan Allah galibi bai cika yi musulmanci a sallar nafila ba galibi yanka jaro to hadisi manzan Allah yana mun salla to sallar farilla ce da aka sallar farilla ce waɗansu suna da awar kususiya ga manzan Allah ba abin da yin kususiya ne ga manzan Allah kowa zai iya yin wannan mun gane kowa zai iya yin wannan sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana irin alaƙa mai kyau tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yara ƙanana a baya mun karanta yadda sai na usaini ko sai na hassan ɗaya daga cikinsu wace rana ya zo yana sallah yana hawa saman jikinsa to haka manzan Allah yake da yara yakan jawo su sosai a jikinsa yakan yi wasa da su yakan kula da su to ya kaga wannan kulawa ta kai kulawa a ce an ɗauki yarinya ana sallah da ita allah samu dace ƙala wa haddasa an malikin an abin zinadi an al'araj an abi hurairata an da rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ta'aƙabuna fikum mala'ikatun billaili wa mala'ikatun bin nahar wa mi'una fi salatin asiri wa salatin fajiri. salatil fajr thumma ba alladhina batu fayas fayas'aluhum wa huwa a a'lamu bihim Kaifa taraktun ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa yusalluna imamu malik ya karbo daga abizinat abizinat shi ne abdullahi ibn zakwan shi kuma ya karbo daga malaminsa a araj shi ne abdurrahman ibn hurmus an abi huraira ta araj ya karbo daga malaminsa sai da abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ta aka buɗe fikun mala'ikatun bin laili wa mala'ikatun bin nahar ya ce wasu mala'iku suna maye majunansu da daddare da kuma da rana ma'anar suna maye majunansu shi ne sukan zo su karɓi aiki a wurinsu su waɗanda aka karɓa aiki sai su tafi to next kuma su waɗanda suka karɓi aiki ɗazin sai a zo a karɓi aiki a wurinsu haka suke maye majunansu in wannan sun tafi waɗannan na nan in wannan sun dawo sai waɗannan su tafi in waɗannan sun dawo waɗannan su kuma sai su tafi haka suke maye majunansu kamar ma'aikata ne masu yin shiftin kaga ma'aikacin da suke shiftin ai maye majuna suke yan morning su za su fara ko yan evening sai zo su karɓa a wurinsu su kuma evening sai yan night zo su karba a wurinsu su kuma yan night sai yan morning din sai su dawo su karba a wurinsu haka suke jujjuyawa to haka manzan Allah ya ce akwai wasu mala'iku ya ta'aka na fikun suna jujjuyawa ko suna mai majunansu a aikin da Allah ta'ala ya ɗora musu akan ku billaili da daddare sannan wabin har da kuma da rana da aka su wannan shiftin biyu ne night da morning call waɗanda za su yi dare za zo su karɓi 'yan safe 'yan safe kuma za zo su karɓi wanda suka yi aikin dare manzala ya ce wa ya ce mi'una fi salatin asiri wa salatin fajiri suna haɗuwa a lokacin sallar la'asar sannan suna haɗuwa a lokacin sallar asuba idan la'asar ta yi waɗanda suka kasance tare da mutum tun daga alfijir ya fita zuwa la'asar kaga wannan su zama mu ɗauka sun yi monin ko to sai 'yan dare su zo daidai la'asar sai su karɓa a wurinsu idan suka karɓa la'asar su kuma suna nan sai asuba ta yi idan asuba ta yi sai 'yan safin zo da asuba sai su karɓa mun gane to haka suke jujjuyawa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun maya a rujin ladina ba tufikun to waɗanda suka kwana tare da ku wanda suka karɓa daga la'asar zuwa asuba kenan idan asubahi ta yi an karɓa yake a wurin sun tafi to sukan taka su hau sama shi ne sun maya a rujin allabina ba tufikun sai su hau sama su waɗanda suka kwana tattare da kuɗin fa yas'aluhum wa a'lamu biyu sai Allah ya tambaye su alhali Allah ya fi sanin abin da ya faru sai Allah ce musu kai fataraktum ibadi a wani hali kuka baro bayina a wani hali kuka baro bayina kuru na sai su ce taraknahum wahun hum nuna. mun baro su suna yin sallah wa atainahum wa hum yusalluna dama da muka je mun same su suna yin sallah domin an ce da la'asar da asuba suke zuwa idan suka zo da la'asar za su karba yake za su iske suna sallar la'asar za su kasance tare da su har asuba idan an karba a wurinsu da asuba za a tafi za su tafi kaga sun tafi kuma sun barin suna sallar asuba da aka yin sai koma sai ce ubangiji mun baro suna sallah dama da muka je mun same suna yin sallah mun fahimta wannan hadisin yana nuna mana falalar sallar la'asar da kuma sallar asuba saboda ne mala'iku suna haduwa a wannan lokacin suna haduwa a wannan lokacin shi ya sanya ya zo a wani hadisi na abu huraira yake cewa ya shtami'u mala'ikatun laili wa mala'ikatun nahar fi salatin fajir mala'iku na dare da mala'ikun safe suna haduwa a lokacin sallah asuba a lokacin suke canjin aiki ƙala abu huraira idan abu huraira ya faɗi haka sai ya ce waƙara'u in shi'itum idan kuna so ku karanta wannan ayar tana nuna haka inna qur'an al-fajr kana mashhuda ai mala'iku suna halarta shi kenan mala'iku suna zuwa suna halarta shi so kaga wannan yana nuna falalar sallar asuba da kuma sallar la'asar kamar yadda muka ce sannan a gefe guda kuma yana nuna falalar sallah yana nuna falalar sallah sannan kuma yana nuna falalar sallah a cikin jami'i. domin in baka masallaci a wajen sallar jami'i kaga ba za a ce an baro kuna sallah ba yana nuna falalar sallah a cikin jami'i. sannan kuma yana nuna falalar sallah din ita kanta kamar yadda muka ce domin idan mutum a daidai wannan lokacin ba sallah yake ba idan sun koma ba za su faɗi abin da yake za ce mun baro shi kasuwa mun baro shi hilin kwallo misali mun baro shi kohar gida yana hira mun baro shi yana bacci ko ne mutum yake shi za su fada to kaga yana da kyau a wannan lokacin ya zamanto an same ka kana sallah قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن Urwata, عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال muru bakarin falusalli linnasi faƙalar aishatu inna bakarin ya rasu za iza kama fi makamika lam mi'in nasa minal bukai famur umar falusalli linnasi ƙala muru bakarin falyusalli linnasi ƙalar aishatu faƙultu li hafsata ƙuli lahu inna ababakarin idza kama makamika lam yusmi'in nasa min al-bukai famur umar falyusalli lin-nasi fa fa'alat hafsatu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna kunna la antunna sawahibu yusuf muru ababakarin falyusalli lin-nasi فقالت حبسه لعائشه aisha كنت لاصيبا منك usiba minki البخاري bukhari ya ruwaito wannan hadisin daga malamin sa hisham ibn urwa shi kuma hisham dan urwa ya karɓo daga wurin mahaifinsa shine urwa dan zubairu an aishata shi kuma urwa ɗan zubairu ya karɓo daga malamarsa malamarsa ita ce aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala aisha ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakarin falyusalli linnasi manzala ce ku umarci abubakar ya jeye wa mutane sallah ku ce abubakar ya jeye wa mutane sallah wannan suka ce ya faru ne fi marabihi allabi ma tafihi lammashtadda marabihi ya faɗi haka ne a ciwon da ya kwanta ya bar duniya lokacin da ciwo ya tsanani sai zama toman zan Allah ya kasa tashi ya je a yi sallah sai ya ce ma'aisha ku ce masayid na abubakar ya taye wa mutane sallah mun fahimta muru babakarin falisalli linnasi ku ce abubakar ya ce wa mutane sallah faƙalar aishatu sai aisha ta ce inna ababakarin ya rasu da lahi ta ce ya manzan allah shi fa abubakar sai na abubakar idan kama fi makamika idan ya tsaya a matsayinka lam yusmin nasa minal buka mutane ma ba za su ji karatunsa ba ba zai jiyar da mutane karatu ba minal bukai saboda kuka famur umar lilin nasi ya ce ina ba da shawara a ce ma ma'umar yi mutane sallah ƙala sai manzan allah ya ce muru a ba bakarin falusallilin nasi manzan allah ya ce a'a ku ce abubakar yi wa mutane sallah Aisha aishatu aisha ta ce faƙultu ne hafsa sai na samu hafsa sai na ce mata ƙuli lahu ki ce wa manzan Allah inna aba bakirin shi fasa dina abubakar idan kama fi makamika idan ya tsaya a matsayinka lam yusmi'in nasa minal albukai ba zai jiyar da mutane karatu ba saboda kuka famar umar lilin nasi a umarci umar yau mutane sallah alat hafsatu sai hafsa ta je ta fada wa manzan allah haka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce inna kunna la'antunna sawahibu yusuf muru a babakarin falisalli linnasi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna kunna lalle ku la'antun na sawahibu yusuf ku ne mutanen annabi yusuf muru ababakarin falisalli linnasi a ce abubakar ne wa mutane sallah to mai manzan Allah yake nufi anan da ya ce ku mutanen annabi yusuf nan yana nufin mata kuma azurkani a sharhin muwaddansa ya ce da ya ce haka kuma yana nufin aisha ya ce mata amma aisha yake ishara zuwa gare ta ku dai mutanen annabi yusuf ne to su mata wace irin kamanceceniya ke gare su a zamanin annabi yusuf wanda har a kutanta su da aisha ko da abin da aisha ta yi a yanzu shi ne malamai suka ce walmuradu annahunna Hunna, fi izharin kilaf fi izharin kilaf ma Baɗi baɗin abin da ake nufi shi ne bayyanar da saɓanin abin da ke cikin zuciyarsu mata galibi suna da wannan ɗabi'ar ga abin da suke so a cikin zuciyarsu amma saboda kunya ko kawaici ko wani abu sai su fito da abin da ba shi bane ba a kissar annabi yusuf ko ita matar wannan sarki ai ta kirawo mata ku? ta kirawo su fati ta tattalan musu abinci da abin sha da kuma wuka wasu malaman tafsiri suka ce abinda tsare da musu abu ne wanda sai an yi amfani da wuka wajen gyara shi Ka gami ta bayyana musu a ce matar sarki ko matar shugaban ƙasa ta kira ku fati me yake nunawa an girmama ku amma shi abin da ke cikin zuciyarta me ke cikin zuciyarta me za ta nuna musu na a wani abu akwai tana da motif ko? eh nani a ah, mene ne abinda ba sani abinda ba sani ba a na walaikun salam kenan mai take son ta nuna masu? to annabi yusuf alayhi salatu wasalam da labari ya fita waje cewa matar sarki ta nemi annabi yusuf mai mata suka yi zarginta suka yi ko ba haka ba yanzu sai ta shirya wannan fatin ta gayyato su suka sani ba suka zo ba wannan fatin take so su zo su ci abinci ba kawai su tafi a tana son su ga annabi yusuf su ga irin kyawun shi wannan zai sanya su aji wancan zargin da suka yi mace kun gani mai don suka kai shi a wannan ne dama aka ce ta nema to ayin haka ne ma ba mu ga laifinta ba ko ba haka ba to kaga shi ne kaga ta bayyanar da abinda ba shi ne cikin zuciyarta ba to shine annabi ne manzan Allah yake cewa ku dai mata mutanen annabi Yusuf ne sai aka ce da Aisha yake kuma da yace mutanen annabi Yusuf da matan sarkin nan yake ita kadai domin ita ce ta bayyanar da wani abu saɓanin abin da ke cikin zuciyarta kun fahimta kenan yanzu nan Aisha da take cewa a ce Abubakar bai iya yin sallah saboda kuka a ce Umar yayi ba wannan take nufi ba tana da wata manufa a cikin zuciyarta me manufar na yawon ta ji daɗi malam sai kuma ta ce a ce umar ya yi da gaske take umar ɗin ya salla kuma da gaske take abubakar ɗin in yawon yana iya kukan mutane ba za su ji ba amma dai ita ba wannan ne dalilin da ya sanya ta kafin cewa a sa wani ya salla ba babanta ba a wannan ai ma'alum a ita ma hafsa ta sa abubakar ya fi umar wannan ai sananne ne ba sai an fito da shi ba <laughs> me ya take son ta fitar to abinda wasu malamai suke cewa abinda wasu malamai suke cewa kama azurkani ya kawo a sharhinsa manufar aisha shine tana gudun kar a canfa mahaifinta domin ta san halin jikin manzan Allah tana jin tsoron wannan ciwon manzan Allah yana iya rasuwa a cikinsa idan ya zo ya yi sallah yana gama sallar da sai aka ce manzan Allah ya rasu kaga za a iya shu'umta sai na aukar za a ce ke eh, ai da ya sallah ne manzan Allah ya rasu to kaga wannan abu kuma zai iya bin sa har ya 'ya'yansa ba to wannan abin shi take son ta kauce mawa ma'ana a sa wani ya sallah don kada wannan shu'umcin ya dawo kan mahaifinta kun fahimta haka wasu malamai su a ana yi dawa na. to shi ne sai shigo manzan Allah sai ya gano inda ta nufa sai ce ka ku dai mutanen annabi yusuf haka kuke amma dai a je a ce abubakar yau mutane sallah faƙalar hafsatu li aisha to da ita kuma hafsa kun ga a na biyu ɗin nan aisha ba ita ta zo ba hafsa ta turu. ita kuma hafsa da ta zo ta ce wa manzan Allah a sa umar ya yi sallah sai manzan Allah ce a abubakar da ya yi sallah ita kuma sai ta ji bata ji daɗi ba saboda wa babanta yanzu aka ce ko a sa babanta ya yi sallah abubakar ba zai iya sallah sai manzan Allah ce a abubakar ɗin nan dai ya yi sallan ta ga dole za ta ji ne za ta ji ba daɗi wannan abin sai ta ɗan ji ba daɗi da aka faƙalar hafsatu li aisha sai hafsa ta ce ma aisha ma kuntu li'usiba minki khairan shi aisha ne dai ban taba samu alkhairi ta wurin ki ba ban taba samu alkhairi ta wurin ki ba to wannan aka ce abin gane ya sunansa magana ce ta kambama abin ne amma alkhairan da ta samu ta hanyar aisha suna da yawa to sai dai saboda yadda wannan abin ya mata tasiri a cikin zuciyarta har sai take faɗar haka to domin da baya kun san a baya akwai wani kes wanda ya faru ko na shan magafi wanda aka sabkar da suratul tahrim akan sa tsakanin Aisha da Hafsa ne nan ma Hafsa bata ji dadi ba kuma sai ga wannan yanzu ya zo ya sake faruwa nan ma bata ji dadi ba sai take fadar haka to malamai suka ce wannan ta faɗi magana ne haka amma ta samu alkhairi da yawa daga Aisha ba ɗaya ba biyu ba har ibi da abubuwar annumar yake cewa idan manyan mutane irin su aisha da hafsa sun yi irin waɗannan maganin to idan wani wanda ba su ba ya irin wannan maganar ba zai zama abin mamaki ba mun gane domin ku kalla ɗabi'a ce su ɗan adam ranar da aka ba shi haushi yakan kore alkhairan da aka yi masa sai ya ga wannan abin da aka yi masa wanda yake ganin ba daidai ba ne ba sai ya faɗe shi kadai to wannan hadisin yana karantar da abubuwa da dama wanda suke da alaka da sallah shi yasa al-imam malik ya sake kawo shi anan kuma ya san baya ya kawo mana wata ruwaya makamanciyar wannan so akwai abubuwa da dama wanda ke cikin wannan hadisin ba ma wanda ke da alaka da sallah ba har ma wanda ke da alaka da aqida wanda ke da alaka da rayuwa gaba ɗaya ta musulunci da kuma musulmai daga ciki na hmm. Hmm. na a ah, ah, shi ne bayan na gaba yanzu ne ba gane ba ciki na na shi ne aisha an kalura. a zuwa na farko aisha ba ita ta je ba hafsa ta tura ta ce ma hafsa je ki cewa manzan allah a umarci umar ya sallah saboda abubakar yana da saurin kuka sai hafsa ta je mai manzan allah ya ce sai ya ce a'a muru sai ma da ya magana ya ce inna kunna sawahi sawahibu yusuf muru a babakarin falusan lilin nasi shi ne na ce wannan hafsa ta ɗan ji ba ta ji daɗi ba saboda a yanzu babanta ne aka ce a umarta ya salla, sai manzan Allah ya ce a a abubakar ɗin da ya yi salla, dole za ta ɗanji wani ƙaiƙai kasancewar babanta ne to yanzu ai ka gawa ya tura ta aisha da aisha ta tura ta kuma sai aka shi ta shi ne sai ta ce ke aisha ban taɓa samun alkhairi ta hannunki ba saboda na je ba a samun biyan bukata ba ka gane shi ne sai nike cewa dama akwai wani kes wanda ya faru baya na shan magafir a tsakanin aisha ne ku da hafsa wanda allah ya saukar da su da fitahari ko ba haka ba to ka ganin ba ai hafsa ba ta ji da daɗi ba to irin waɗannan abubuwan su ne ta tuna sai ta ce ke aisha ban taɓa samun alkhairi ta hannunki ba shi ne sai ya ce amma malamai suka ce wannan magana ce aisha hafsa ta samu alkhairai masu yawa ta hannun aisha amma saboda ga abin da ya faru yanzu a matsayinta na 'yar adam sai ba ta hango alkhairan da ta gani daga aisha ba sai ta faɗi wannan Wannan. gawa a'a ita hafsa fa ita tace bata ga albatta ba ganin alkhairi daga wajen Aisha ba ita Aisha ake magana ba ita hafsa din ake magana hmm? hafsa ba din sai da Umar bace ba in aka ce babance yau mutane sallah za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba sai ta samu gaba manzon Allah ya ce ku ce Abubakar ya sallah sai Aisha ta ce a'a manzon Allah sa Umar ya sallah saboda abubakar babana ne na san shi yana da saurin kuka in ya shiga sallah kuka zai ta yi a sa umar ya sallah mun yi bayani a baya cewa da manufarta ko wadda sun ya ta ce haka sai za Allah ya ce a ku dai ce abubakar ya sallah to kaga Aisha tana jin nauyin ta sake komawa sai ta ce ma Hafsa jiki da wannan shawarar Hafsa za ta ji daɗi itin e, da bai iyawa shi yana kuka waye next ai babanta kenan ko me yasa ya ba a ce usman ba ba a ce aliyu ba a ce abdurrahman ba sai aka ce babanta kaga dole za ta ji daɗi su wannan yasa sai ta ji ya rasulullahi aisha ta ce babanta yana da saurin kuka in ya mutane sallah ba ma bai ji yadda su karatu ba ko a sa umar ya sallah in aka ce eh a sa umar za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba to sai manzo Allah ya ce a ku dai sa abubakar din nan ya sallah za ta ɗaji wani abu kuma ka fahimta to wannan shi ya sanya sai take cewa ban taba samun alkhairi ta hannunki ba sha. ita abinda ta so a ce eh baban na ta yaje ya sallah to sai ba a ce haka ɗin ba ka fahimta Allah samu dace to kamar yadda nake cewa shi wannan hadisin yana daga cikin hujjar ahalus sunna wal jama'a akan shugabancin na abubakar Allah ya kara masa yarda kuma yana daga cikin hujjojin da na umar ya kawo lokacin da aka yi saƙifatu bani sa'ida in za ku tuna a hikmatin minar tarihi ya kawo shi ko domin a lokacin da manzan Allah ya rasu an fara tattaunawa bai gaji shi sai mutanen madina suka je suka zauna a wani a wani daki wanda dakin taro suka fara maganar cewa to wa gaji manzan Allah da sai na umar ya samu labari cewa ga suna zama sai ya maza maza ya tafi wajen abubakar ya ce zo mu shekara a samun matsala ba su kaɗai kamata su ware ba al'umma ce guda ɗaya mu je mu same su a hada a tattauna gaba ɗaya don kar a samu baraka sai suka tafi da sayin da da sayin na'ubar to ya kunga da aka je to ya kuke ganin za to a ba wani shugabanci a sai na'ubukan zai magana umar ya ce a duk ɗaya ni ina ganin ba wanda ya fi cancanta ya zama shugaba a cikinmu sai sayin na'ubukan. dalili na kaza da kaza ya dinga kawo dalilai to daga cikin dalilan da ya kawo akwai wannan ya ce kunga manzan Allah da yana da rai ya sa shi ya mana sallah me wannan yake nunawa ya ce yanzu wanda aka sanya ya shugabance mu a al'amura na addininmu to ai ya fi cancanta ko mu ba shi al'amura na duniya mu ma ya shugabance mu so wannan yana daga cikin dalilai wanda suke nuna cancantar sayyidina abubakar a matsayin khalifa kuma wannan yana nuna cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai bar wata wasiya ba cewa in ya rasu ga wanda zai zama shugaba domin idan da akwai irin wannan wasiyar da ita za a ɗauko a aiki da ita to amma babu kuma abin da ke ƙara nuna haka shi sai na aliyu Allah ya ƙara masa yarda ba a taɓa ruwaituwa ba ya fito ya ce manzan Allah ya ce a bani an ƙi bani bai fito ya yi wannan da'awar ba kuma daga ƙarshe ma ya ce ya masayin na abubakar baya kuma ya yi aiki ƙarƙashin gwamnatin sayin na abubakar domin lokacin da aka tafi yaƙin banu hanifa da shi aka tafi sai na aliyu kaga ya tafi jihadi a ƙarƙashin gwamnatin abubakar har ma aka zo aka raba ganima ya karɓa bai rejected ba kuma ganiman nan da ya karɓa ta mace ta yanga har ya kwanta da ita har ma ta haifa masa da muhammad alhanafiya to duk in bai da gwamnatin nan ba duk za a yi waɗannan abubuwan to kaga duk wannan yana nuna cewa abin da yake labari na gaskiya wanda ba son zuciya a cikinsa ba son kai Shi ne abinda sahabbai suka yi bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na jagorantar da sayyidina Abubakar shi abinda yake daidai abinda yake daidai bayan sa sayan Uthman sayyidina Abu sayyidina Umar yi sannan sayyidina Usman, sannan sayyidina Ali wannan ne gaskiyar magana kuma shi ne adalci kuma shi ne abinda tarihi ingantacce ya hakaito daga baya an yi amfani da tarihi aka kawo labarai na karya Wannan za ku tuna waɗansu mamud khamis ya ishara zuwa gare su a hibbatun mina tarihi ruwaye wanda ba su inganta ba aka cusa da aka ɓace tarihi sai aka ɓatar da waɗansu da wannan tarihi. abin yana da ban takaici Ka ga mutumin da yake da'awar musulunci amma yana zagin manyan mutane manyan sahabbai irin sayin na abubakar irin sayin na umar abin nan tun ana yi a ɓoye yanzu abin nan ya fito a fili da hausarka za ga wani ya zagi abubakar ya zagi sayin na umar ya zagi sayin na usman wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba ba ƙaramin bala'i ba ne ba kuma wajibi ne hukumomi wallahi sai sun yi doka inda ana sa al'ummar nan ta zo na lafiya domin ai kowa ya yarda da addininsa to yana daga cikin adalci da za ka yi ma kowane mutum mabiyin wani addini cikin sahabban nan aliyu shi ne na hudu a cikinsu kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kansa haka yabar duniya haka ya bar sahabbai a kai kuma shi kansa aliyu yana faɗin haka shi kansa so ba ma zagin aliyu ba ma cin mutuncin fatima manyan mutane ne a wurinmu muna girmama su duka sannan mu ba mu raba sahabbai gida biyu ba waccan jam'iyyar aliyu wannan jam'iyyar ma'awiya da ba su goyon bayansa mu sahabbai duka ɗaya ne a wurinmu sannan muna girmama ahalul baiti muna karrama su muna ba su haƙoƙinsu wanda musulunci ya ce a ba su wannan ya ce aƙidar musulunci ita ce aƙidar ahalus sunna wal jama'a Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan aƙida kuma ya kashe mu akan ta duk wani abu wanda ba wannan ba daidai ba ne ba sannan waɗanda suke ganin wai za a iya samun wata kafa a samu haɗin kai tsakanin ahalus sunna da shi'a wannan wani abu ne wanda bai wa duk inda aka jaraba haka to feluwa ake samu ayan sha jaraba waɗansu malamai su ga akwai maslaha a zo a haɗu a daidaita ko a aji waɗansu bambance-bambance a tafi tare an sha jaraba wannan ba sau ɗaya ba biyu ba a tarihin duniya ba a zuwa ina abu zai Guda a kar wani ya rudu mutane a wannan iskar mai kaɗawa da cewa zai ƙoƙarin ya haɗa hali sunna da shi'a ba a haduwa saboda abinda ma ya kamata mutane su gane shi'a mu abinda muka dauki shi'a wani addini ne daban ba musulunci ba musulunci daban shi'a kuma daban to Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu to hadisin mu na gaba yace wa haddathani an malikin an ibn shihab an ata ibn yazid al-laysi عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين زهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدرى ما سره به حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستعذله في قتل رجل من المنافقين wa qala sallallahu alaihi wasallam hina jahara alaysa yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa qala rajulu bala wala shahadata lahu wa qala alaysa yusalli qala bala wala salata lahu wa qala ulaika allazina nahani allahu anhu imam malik ya karbo wannan hadisin daga ibn shihab imam zuhri kenan ko an afa ibn yazid shi kuma ya karbo daga adawa ibn yazid al-laisi an ubaydillah ibn adi ibn ibn al-khiyar annahu qala yace ma rasulullah wannan hadisin mursal ne mursal ne saboda ubaydillah ibn adi ibn al-khiyar tabi'i ne sai yake cewa manzon Allah ya ce kun fahimta kaga hadisin ya zama mursal sannan kuma malamai suna cewa tafarrada bihi al-imamu malik ma malik ya ta da ruwaito wannan hadisin to da haka ba inda zaka samu ta hanyar shi balle ka ka auna haka ko ya hadu ko bai hadu ba da haka hadisi ne mursal mun fahimta to annahu qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah yana zaune baina zahrani nas cikin mutane in ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo masa fasarrahu sai zo yana sirri da manzon Allah mana zo yana magana da manzon Allah yadda ba kowa ke ji ba manzon Allah kadai ke ji falam yudra ma sarrahu bihi ba san abin da suka yi magana akai ba hatta jahar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana maganar da suke ya daga murya mutane suka ji fa idza huwa yasta'dhinuhu fi qatl rajulin min almunafiqina sai gashi ashe wannan mutumin yana roƙon ko yana neman izini ne a wajen manzon Allah cewa akwai wani munafiki ya je ya kashe shi yana neman izini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ina jahara lokacin da ya bayyana sai ya ce alaysa yashhadu an Allah, ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullah sai ce wai kai wannan mutunan. ba ya shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah ba ba ya shaida ni annabi muhammadu manzan Allah ne faƙalar rajulu bala sai wannan mutum ya ce e amma wala shahadata lahu sai dai shaidan ba ta ba shaidan ba ta ba faƙala sai ya ce alaisa yusalli to ba yana sallah ba ƙala bala ya ce yana sallah amma wala salata da sai dai sallar shi motsa jiki yake ba ta yi faƙali sai manzan Allah ya ce ula'ikan lazina na haniyar lahu alhu, su ne wanda Allah ya ce karin yaƙa wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzan Allah ne yana sallah to a hana maza Allah ya ke su idan ƙarya yake yi shi da Allah sallar da yake ta munafunci ce shi da Allah yana dai sallah ko nan magana ta ƙare ya da ba abin bauta nan in ƙarya yake shi da shi da Allah mun fahimta shi ya sanya ya ga yazo hadisun Usama bin Zaid Usama ko Usama bin Zaid wanda ya kashe wannan mutumin an je yaƙi kawai wani kahiri sai kashe musulmi yake usama ya ce wancan kahirin bari a yi maganin shi so ya bi shi suka yi ta yaƙi ya kawo sara shi ma ya kai sara har sai da usama ya samu nasara a kan shi ya samu galaba a kan shi ya sa shi kwana ta yadda kawai yanzu abin da ya rage ya kashe shi ya daga takobi zai fille mai kai wannan mutumin sai ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga za ka ce akwai rainin wayo ko <laughs> sai kawai sare mai kai yana sare mai kai wani sahabi ya gani kuma ya ji abin da ya ce ce kai ka kashe shi bayan ya yi kalmar shahada ce to sai na gaya wa manzan Allah su ya je kuma ya gaya manzo Allah sai manzo Allah ya kira Usama ya ce Usama an ce ka kashe wani mutum ne gashi gashi gashi ya ce in eh, ya rasulullah me yasa ka kashe shi sai ya ce manzo Allah ba da gaskiya yake ba ya faɗa ne dan ya kubutar da rayuwarsa dan kar in kashe shi Zala ce to kai ka shiga zuciyar shi ka gani sai ya ce a nan fa manzo Allah ya ce to kai da shi ranar alkiyama sai ka sai da za ka kare kanka mun gane to wannan shine da malamai na ahli sunna suke akan shi shi ya sanya lokacin da ƙungiyoyin kafarta mutane suka fara fitowa ko kuma suka fito da awas ta ƙara motsawa kamar yan kawarish da masu burbushin aƙidu irin nasu a lokacin da manyan malamai sai suka zauna suka yi rubutu a sheik abdulaziz bin baz sheikh salih al muhammad nasiru bin al-albani suka rubuta waɗansu risaloli kamar shi albani na shi a jaridu aka dinga bugawa to sai daga baya ƙasar saudiya aka samu aka haɗa rubutun guda uku wanda suka yi sai aka sa masu suna fitnatit takfir aka dinga bugawa ana rabawa mutane su san hadarin kafirta mutum wanda yake sallah wanda yace la ilaha illallah mun fahimta domin hadarin da ke ciki shine duk lokacin da ka ce mawa na kafiri ne to idan ba kahiri ba ne, ba dawowa yake amma nan ana magana takfir bit ta'yin kafirtawa da kama sunan mutum Mun fahimta amma kafirta aqida ko kafirta wani tunani wanda yake na kafirci ne ba tare da ka kama suna ba wannan shi ba wanda ya hana shi yanzu ba yanzu mun ce shi a kafirci ba ne ba to amma ba za mu kamo wani ɗan a mu faɗi sunansa mu ce wani dan wani in muka yi wannan mun yi bitta a yin, wani tsakaninsa da Allah ne amma aƙidar za mu ce duk wanda ke da wannan aƙidar ba musulmi ba ne ba to Allah shi ya san wanda ke da ita kun gane imamu malik ibn anas mai wannan littafin muwadda ya ce da zan ga mutum yana aikin kafirai aikin da ba mai yinsa sai kafiri sau ɗaya sau biyu sau tisa'in da tara ban taɓa ga yace ban taɓa ganin ya yi aikin musulunci ba amma na gan shi ya na kafirci sau tisa'in da tara ya ce in ranar na gan shi ya na musulunci ɗaya in an tambayar zan ce musulmi ne idan aka ce wane wane zan ce musulmi ne mun gane to lokacin da wannan kura ta boko haram da maka da ire-iren suka to an ta wannan fadakarwa saboda su kaga boko haram suna da saurin kafirtarwa za a ce wane kahiri ne wanda wanda ma ya zo na Najeriya kahiri ne su kuma ga su a Najeriya su koma daji wasan daji shi wa Najeriya ba da yawa to kuma ko ka fita daga Najeriya in ka koma Niger da Niger da Najeriya duk ba layi ɗaya ake ba to a duniyar nan idan zaka tahi inda ba ƙarƙashin wata gwamnati yake ba ta demokaradiyya ko wani abu kamar haka nan aka ga ba inda zaka tafi to sai su ce suka ce wai za a yi hijira sai mutum ya hijira daga Maiduguri ko daga Katsina ko daga wani wuri sai ya koma dajin Sambisa wai shine hijirai <laughs> to can ina ne inda ka koma a ganin najeriya ce allah shirin da mu to hadisi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa imam eh, ubaidullah ya ce haddasani wa haddasani an maliki wa haddasani an malikin an zaid ibn aslam an ata ibn yasarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala Allahumma la taj'al qabri wathanan da ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Imam Mali ya karbo daga Zaid ibn Aslam shi kuma ya karbo daga Adaw ibn Yasarin Adaw ibn Yasarin sahabi ne ko tabi'i ana wannan ya sunansa ana ibn yasar imam mali ya karbo daga zaid ibn aslam shi kuma ya karbo daga dawo ibn yasari sai ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadisi ya zama ne ya zama hadisi mursal haka ne da aka a da imam malik ta wannan hadisin hadisi ne mursal sannan ibn albar annumari yana cewa la khilafa an malikin fi irsali hadal hadis duk waye, imam malik mu waɗannan da muke cewa akwai su wayoyi da yawa duk inda za ka duba a ruwayar maliku ɗin nan ga hadisin mursal amma hadisin ya inganta da sa daga bazzar an umar ibn muhammad an zaid an ata an abi sa'id al-khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam haka hadisi ya inganta amma ruwayar imam malik ce bata inganta ba to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu manzon Allah ya ce ya Allah karka sa kabari na ya zama gunki yu'badu wanda za a dinga bauta ba. haka manzo Allah ya wannan addu'ar ya Allah ka kare kabari na daga zama abin bauta yace ishtadda ghadabullahi fushin Allah ya tsananta ala qaumin akan mutane ittakhazu biya anbiya'ihim masajid wanda suke mayar da kaburburan annabawan su wurin sallar su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada akwai ruwaya akwai ruwaya Abu Huraira wanda a cikin manzo Allah yake cewa Allahumma la taj'al qabri wathnan la'ana Allah qauman ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid mun gane ma'anahu annahi an sujudi ala qubur al-anbiya'i wa qila annahi an ittikhadha qiblatun yusalli ilayha wai zamana a zalika fi ƙabarihi fasa'iru farihi a harabi zalika waɗansu malamai suka ce an hana a yi sujjada inda ƙabarin annaba yake waɗansu suka ce a a sanya su a gaba ana sallah an hana to duk wanda zai je wajen ƙabarin annabi ko wani annabi daga cikin annabawa ya yi ibada a wurin ya roƙi wannan kabarin ko ya bauta ma kabarin ne abinda manzan Allah yake hanawa to kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi wannan addu'a tashi Allah ya karɓi wannan addu'a tashi tun lokacin da aka rufe su a wurin Allah ya kare wannan wurin ba a zuwa a bauta a wurin kun ga ɗakin Aisha aka rufe shi asali da shi ɗaya ne daga baya suka koma su biyu daga baya suka koma su uku da suka koma su uku ɗaki ya cika ba inda za a iya sanya wani a rufe ma ƙofar aka sai aka duɗe ƙofar shi ke ya zama tuma ba ta inda mutum zai zo ya shiga ya abin ga tafiya na tafiya tafiya na tafiya kun ga wurin ya dawo cikin masallaci yanzu kabarin manzan Allah yana cikin masallacin manzan Allah na Madina amma mutanen Saudiya Allah saka musu da alkhairi albarkacin wannan addu'a ta manzan Allah har yanzu tsaye suke ba sa bari a zo wurin ai wani abu wanda bai dace ba 24 hours askarawa ne wurin da an ga kazo kana neman ka yi bauta ko kai abin da bai dace ba za su kora ka akwai kuma malamai wani lokaci wanda ake ajewa in sun ga mutum ya zai wani abu za su mai nasiha su gaya mai gafa yadda ake a wurin nan mun gane to in kawai ba lokacin cikowa ne zai ma yi wahala ma ka tsaya ka ce za ka yi wani abu Da ka zo kawai za a tura ka a ce ka wuce da ka zo za a tura ka a ce ka wuce ‘yan shi'an nan da muke magana suna zuwa wurin suna yin abubuwan da ba su dace ba za a zo suna setin kabarin manzan Allah su yi sallama su yi abin da za su yi amma in sun matsa gaba inda kabarin abubakar yake da na inda na umar waɗansu tun yau suke tofawa a wurin sai su tofa miyau setin wurin to kun ga ne addu'ar da manzan Allah ya yi domin kabari akan jarabtu da kabari yanzu a duniyar nan kabarbaran da ake bauta mawa suna da yawa kabarin usaini wanda yake a karbala a ƙasar iraki yanzu a gani shekara yadda suke zuwa wurin suna bauta a wurin kaga wannan bauta ce to haka za ka samu kaburbura alhamdulillah yanzu ana ta karatu ana wayewa yanzu da za a ga kuran sura ne inda da can shekarun baya zuwa ake ana bauta wurin yanzu da an daina an daina a hubbarin shehu har yanzu ana zuwa har yanzu ana zuwa amma kaga hubbarin shehu shi malin ana samun ci gaba tun da da a baya a cikin hubbaran ma akwai daki wanda aka yi mai sukuya kamar dakin ba aka yi mai bakin fenti kuma ana dawafi a wuri. da waɗansu masu zama wurin suna yin abubuwan da bai dace ba yanzu duk ka je ba za ka same su ba saboda ana ta karatu can shekarun baya waɗansu sun je suna ba labari wani mutum za a gani ya sa ƙatan carbi ga katon kwano a gaban shi shi ba ma tasbihi yake ba kawai cewa yake yanzu muka zo yanzu za mu koma yanzu muka zo yanzu za mu koma sai ana ba shi kudi wai yanzu ya zo daga lahira kuma yanzu ya koma to kuma shi da zai koma lahira kuma ka jiwa mai kwandala ko ya ansa <laughs> ka gabi zai da ita a lahira kuma abinda zai baka mamaki inda za ka je bayan awa biyu ka dawo kuma yana nan bai koma ba yanzu ya ce yanzu ya zo kuma yanzu ya koma amma ka je kawo yawo bayan awa uku yana nan bai koma ba to ta ga dai an yi wannan da a katsina akwai kaburburan da ake zuwa ziyara kuma yanzu ka tsina ban tunanin akwai wani kabari wanda ake zuwa ziyara irin dai ziyara ta shahara haka sosai ma da akwai waɗanda suke yin abubuwa duk daga baya sun ba da labarin abubuwan da suke yi akwai wani malami yanzu cikin yana cikin malaman ahalin sunna shi a lokacin da yake cewa suke zuwa a wannan makabartar ɗan murna su je da jakuna tun da safe ke can wajen tsironin, su samo yashi a zo a sa ma yashin nan turare a cakuɗa a cakuda a zo a juye shi mutane in sun je sun je wa kudinsu sun je wa da 'yan sinallansu sai a ɗebo wanda ya yashi sai a ce ga yashin ba saboda albarka ba ƙamshi yake ana ta yi ta sha sai an gama su kowane su su zo su tsince 'yan kwambunan da sulallen da aka tara Kada sun sai da mutane yashi yashin nan waɗansu zai su ta sha a ce albarka ake nema ko wani abu kamar haka nan zo da na abubuwan da an daina to Allah ta'ala ya ƙara tsare mana imani wa alaikum Eh, na'am ita rauda Manzala ya faɗi a hadisinsa cewa tsakanin mumbarinsa da rauda ya ce wani yanki ne na aljanna to shi ya sanya idan mutum ya je ana son ya shiga wannan wurin ya sallan nafila a biyu inda Allah ya ba mutum ku shi ne falalan wurin yanki ne ne riyabin janna daga aljanna tsakanin mumbari da rauda ɗin idan ka shiga wurin kuma za a ga inda mumbarin yake akwai mumbari da suka yi a wurin inda an ce nan ne asali inda mumbarin manzan Allah yake a cikin masallacin tsorin sun yi mumbari amma ba a sallah wurin mumbarin da ake sallah yanzu yana can gefe amma a cikin rauda ɗin shi kuma akwai wannan sun yi don a nuna mumbarin da kuma ita rauda ɗin a ita kuma rauda ɗin dai a sanin da na yi da duk masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina ji yana da jan kafet ne ja sai cikin rauda ɗin ne kawai za ka samu green ɗin kafet wani shi zai nuna maka wannan wurin ka shigo rauda ne idan ba lokacin cikowa ba ne ba buɗe take ba su kewaye ta to amma idan ana cikowa sukan sa tamfol sai a kewaye ta sai ya zamanto an sa askara an ɗanyi ƙofa haka in waɗannan in ta cika an buɗa waɗannan sun fita sai kuma wani waɗansu mutane su shigo su ma in sun gama sun fita sai waɗansu kuma su shigo haka za a yi ta yi da Allah ya ba iko ana son ya je wannan wurin ya yi sallar lafiya a fi in Allah ya ba mutum iko saboda wannan mutum ya je ya tsaya wurin da aka ce yanki ne na aljanna ai ga yana da falala sannan ka tsaya kusa da mumbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah yake hawa ya sallah ya ba, ta ga shi ma duk wani abu ne wannan shi yasan ya ake son in mutum ya sami iko ya shiga wannan yana daga cikin wuraren da ake ziyarta a Madina shi bayan ka je masallacin to kuma ana son ka shiga rauda ɗin kai sallah idan Allah ya ba mutum iko domin da shi kuma dama inda kabarin manzo Allah yake a dama hanya ce ba ka shigo daga nan ka wuce wurin kawai shikenan sai kowa sai ka fita in ka zo nan zaka za ka yi wa manzo Allah sallama sannan kai ma sai na Abubakar da na Umar sai ka fita sai ka wuce haka ake to wannan ita ce rauda din to mutane waɗansu suna da jahilci akwai akwai wata mata a makka a madina ta ɓace aka kawo mana ita aka ce gashi nan ta ɓace muka ce to muka kira ta muka ce ke daga ina ki ta ce daga bauchi take to lokacin ba wani official na bauchi wanda za mu haɗa ta da shi to amma da yake da an da tag na official kawai ko dan ina ne kawai inda an gaba haushe ne kawai za a dauko ka a kawo maka shi ya eh, ka san yadda za ka yi da shi to sai muke mata muna tambayar ta ka ce to ke baiwar Allah ya haka ka bace ina yan uwanki suke ya ce wallahi malam mu da yawa muka taho mun je wajen naranda sai mutane za su kaba ce min ni yanzu iya gane gida shi shi waye na ran da ce wani mutum ne wanda ake zuwa wurin shi to muka sai ma muka zama confused muka kasa ko me na ran da din wa ashe rauda take ne <laughs> na ran da kawai take ci, rauda ce da muka ce baiwar Allah wa ya biya maki kudin ta ce danta ya biya mata shi to Allah ya sauke muka dai kokari ma gano gidansu ma kai ta so kaga mutunan da bai san rauda ba kai yayin su ake tunani ya aikin haji akan akan akan akan basira ya aikin haji akan daidai kaga wannan dan bai taimake ta yayi kuma asara kuma da ya tsaya a koyar da ita farko to in ka je za ka ga mutane jahilai murakkabai fito aikin hajji wani kamata ya wallahi ya zauna gida a koya mai alwala da sallah bayan maka ba tukun amma fara iya sallah ya fara iya alwala amma ga ya san ya tafi zai je aikin hajji wani yana cewa sun je sun yi dawafi hajijiya suke yi sun je sun jefi shaɗa ya ce shaɗa zai rama don shi ma shaɗa ne Allah so yana ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya ina gana ai za mu yi ƙara karatu kafin azumi ko yau na ga wata sha shidda mm, na? to to insha Allah to idan Allah kai mu sati mai zuwa din insha Allah mun gani sai mu dan tattauna kila kan abin da ya shafi azumi ba mu ga sauran hadisi ne babu ne kare. na so mu je karshen babi yadda mun dawo bayan sallah to shikenan in allah ya kai mu din da sati mai zuwa za mu gani in za mu yi da babu sannan mu ɗan tattauna waɗansu mas'aloli wanda suka shafi azumi za mu yi haka idan kuma hadisan suna da yawa kila za mu yi haƙuri mu bar shi anan sai mu dan duba wadansu mas'aloli wanda suka shafi ibadar azumi din insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lade a kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da a kira sallah amma da aka ta idan Allah ya kai mu sati na tafi za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗi ne daidai Allah shi ba mu lade kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da kamar yadda muka saba mukan sanya 'yan uwa masu rauni da wanda suke fuskantar kalubale a rayuwa cikin addu'o'i da fatan Allah maɗaukin sarki ya yaye musu ma ya yaye mana gabaki ɗaya za mu fara sanya mutanen falasini cikin addu'a kusan kamar yadda son yanzu wata biyar kenan an tasan ba na shidda <clears throat> da wannan mummunan yaƙi da ake yi wanda kullum yana cin rayukan mutane musamman yara ƙanana da kuma mata da tsofaffi da sauran mutane masu rauni wanda suke farar hula to mu ci gaba da taimaka musu da addu'a domin shi ne iya taimakon da za mu iya musu Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma Allah ta'ala ya ba su nasara a kan ƙasar Isra'ila a mugun nufin ƙasar Isra'ila a kan musulunci Allah ka juyar da shi ka maida shi a kan kansu ya Allah Allah ka sa abin da take kashewa na dukiya da makamai duk su zama asara gare su ya Allah Allah ka sanya su yi asara a wannan yaƙi da suke Allah karka ba su nasara sannan addu'a ta biyu shine abin da yake faruwa mu ma a cikin jihohinmu da garuruwanmu na kashe mutane bayan Allah da kai farmaki ƙauyuka da kuma kama mutane wanda abin kullum ƙara maimaituwa yake to kullum kamar da nake faɗa idan da ba a yin addu'ar to kuma abin ba san inda zai kai ba da haka jin ana ta yi kar ya sanya wani ya yi tunanin cewa ko addu'o'in da muke Allah baya karɓa. Allah yana karɓar su kuma insha Allah ta'ala Allah zai nuna mana ƙarshen wannan fitina amma yanzu mu sanya waɗanda suke cikin fitinar addu'a musamman garuruwa wanda suke fama da wannan ta'addanci Allah ka yaye musu Allah ka maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin dukkan garuruwan musulmai Allah ka yaye mana kawo mana ƙarshen wannan fitina akwai garuruwa da dama akwai wani ƙauye cikin ƙaramar kuma faskari wanda aka kai mahari hari wanda ake cewa an kashe mutum takwas sannan kuma ana maganar an ɗauki mutane sama da arba'in da biyar an tafi daji da su wanda yawancinsu mata ne da kuma yara ƙanana to Allah ka kubutar da su Allah ka maido da su zuwa ga ahalin cikin aminci haka dukkan garuruwan da suke fama da barazana ta 'yan ta'adda Allah ka kare su Allah ka amintar da su sannan akwai wani labari wanda yake fitowa wanda muna fatan Allah ya sa wannan labari ya zama gaskiya shine cewa tsakanin barayin tsakanin dajin faskari da kuma dajin da ke cikin jihar Zamfara akwai wasu groups na barayi wanda suke cikin kacalla karkashin waɗansu kacalloli kamar guda hudu wanda suka samu saɓani tsakaninsu wanda sai gwamza yaki tsakanin da kowa yana da bindiga suka yi ta harbin junansu to wanda waɗansu rahotanni suna cewa akalla an kashe ɓarawo sama da ɗari a wannan faɗin tsakaninsu wanda cikin wanda ake zargi an kashe akwai wani shahararren ɓarawo ɗan ta'adda wanda yake ya addabi yankunan jihar katsina da kuma jihar zamfara ɗin ana ce mashi ɗan ƙarami a tsabibi ne ɗan ta'adda ne sosai wanda dama can kwanakin baya akwai falin da suka yi tsakaninsu bai suye su a nan wajen safa na ɗin nan wanda a nan ma an yi tunanin an kashe shi ashe ba a kashe shi ɗin ba yanzu ɗin ma ana tunanin yana cikin waɗanda aka kashe to muna fatan allah sa wannan labari ya zama gaskiya sannan kuma duk wanda aka kashe cikin barayin nan Allah muna ruwan karka sa mutuwarsa ta zama fitina a bayansa Allah ka kare mu daga fitinuwa daga mutuwarsa su kuma waɗanda aka kashe cikin barayin to dama wannan shine abin da ake guje musu mutum ya mutu yana kan wannan tafarkin mutumin da yake da'awar musulunci ya mutu amma ya rasa wanda zai ce ma Allah ya ji ɗansa ai wannan kaɗai ya isa musiba ya isa bala'i kaga mu yanzu ba za mu ce Allah ya ji kansu ba ba za mu ce Allah ya ji kansu ba amma ba za mu ce ba kuma Allah ya kaza din su ba kawai dai mun ba al'amarin su a hannun Allah amma dai ko shakka babu sun mutu akan zalunci ko muna ji musu tsoron haduwa da fushin Allah domin Allah ya hana zalunci su kuma sun yi zalunci kuma har sun mutu akan shi ba su tuba ba sannan ba zai hana mu roƙi Allah ta'ala ba duk wanda aka kashe a cikin su in dai akwai haƙƙin wani musulmi a wuyansa na dukiya ko na jini Allah karka yafe masa Allah ka fidda ma waɗannan masu haƙi haƙinsu waye shi sannan addu'a ta ƙarshe tsadar rayuwa mutane suna cikin yanayi na tsadar abubuwa musamman kayan masarufi da kuma abinci kuma gwamnati tana ta ƙoƙarin ɗaukar matakai sai dai matakan har yanzu ba wanda yake ba da wani sakamako mai kyau to a ƙarƙashin wannan akwai zanga-zanga wadda ƙungiyar ƙwadago ƙungiyar ma'aikata kenan ta ƙasa ta shirya wanda kuma gobe ne za a yi da jibi laraba to a nan mu'adda da za mu yi shi ne allah ta'ala ya kare mu daga fadawa cikin wata fitinar sanadiyar wannan zanga-zanga domin ita zanga-zanga wani lokaci ba ta cika zama alkhairi ba sai ga ta buɗe ƙofa wani sa'uba sun shigo da haka muna ƙara yin addu'a Allah ta'ala ka sa wannan zanga-zanga da za a yi ka kare mu daga fada cikin wata fitina sanadiyar wannan zanga-zanga Allah ka sanya su yi lafiya kuma su gama lafiya ba tare da kowa ya shiga cikin matsala ba sannan kuma wannan ya zama izina ga su masu mulki shugabanni wanda Allah ta'ala ya ba ragaman mulki to lalle su ji tsoron Allah su yi abin da ya kamata na kawo taimako da kuma sauki ga talakawansu domin talakawa ne suna cikin hukuma ana cikin yanayi idan irin wannan yanayin ya zo abin da ake so shugaba ya shine duk abin da zai ya tallafa ma talakawansu ya kawo musu sauki to shine abin da ya kamata shugaba ya mai da hankali a kai. abubuwa sun mana yawa ga rashin tsaro yanzu kuma ga yunwa ga talauci sai mu kasa gane da wanne za mu ci haka muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana ya azurta mu Allah ya kawo mana ƙarshen wannan talauci Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hali na tashin farashin kayayyaki musamman kayan masarufi Allah ka azurta mu kuma ka yalwata mu ka ba mu ikon yin al'amuran rayuwar mu cikin sauƙi ya Allah Allah ka azurta mu Allah ka yalwata mu Allah ka maido mana da arzikinmu ka maido mana da mu ya Allah Allah ka janye mana yunwa ka janye mana talauci ka janye mana tsada Allah kuma mai iko ne akan wannan duka rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin